Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97, ni temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 Ràdio, amb el treball en la redacció de Salva Folgado i d'Arturo Delgado al front del control de so, vos saluda com cada nit Manolo Montalt. Vos recorde que es podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, en el TuneIn, com la 97.7 Ràdio i en la nostra web la 977.com. I que més, teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit, per a parlar d'allò que vos la gana. ho hem fet una enquesta, bàsicament, eh, eh, en este cas eh, on, on vos preguntava, després del que ha passat amb eh, el porter del València, amb Matthew Ryan, la xerrada d'això, a qui li donareu la confiança? Diem que el retuit era per a Joel i el favorit per a Jaume. I la veritat és que aclaparadorament eh, guanya Jaume. Ara repassarem les dades, però són espectaculars. En el arroba esports 97 eh, nit. Sé que probablement esteu esperant que auriguerem el programa diguent el València està a punt de fitxar on hi ha converses contra rellotge. Mireu, hores d'ara més, més enllà dels milers de rumors, sabeu quina és la nostra manera de treballar? Nosaltres, jo no entrem com treballem la resta, treball, eh, entrem com treballem nosaltres. Nosaltres eh, preferim, a lo millor no són els primers, però sí ser els segons i si no és rar. Eh, les notícies que tenim ara, eh, a hores d'ara, és que eh, la plantilla del València està tancada. Les notícies que vos donàvem ahir eren fetents. El que passa és que el trencament de Matthew Ryan ha alterat tot l'entramat que hi havia previst. Fins i tot el del fitxatge del jugador eh, per banda. Perquè per a que vinguera un jugador ofensiu hi havia que deixar una fitxa lliure. Ara no pots comptar amb mitja fitxa lliure, entre altres coses, perquè te quedes a la Cali i perquè no pots desfer-te de cap dels tres porters. Per tant, el València té aquest problema i probablement a partir de gener, una volta Ranya ja estiga recuperat, Jaume Joel i Xiran. Però a hores d'ara, no. Per tant, a excepció d'una sorpresa que estiguera treballant el club i que el club ens l'haguera clavat a tots, jo crec, falta que ho diga, per a què se trenque, que en estos 27 minuts que resten de 31 d'agost no anem a tindre notícies de mercat. Igual algú en el club està sentint-me i descollonant-se, perquè estarà a punt de signar algú. Però la realitat és que a hores d'ara el que apunta el treball que hem fet és que la plantilla del València no se va manejar ja en quant a entrades ni en quant a eixides. Ni amb els rumors, molts que, que ja han hagut d'estar esplada, tant de jugador eh, ofensiu com de porter, tenint en compte la mala sort que està acompanyant al València des del dia d'Almeria, primer amb Diego Alves i ara amb Matthew Ryan, per cert, opera esta vesprada en el 9 d'octubre per el doctor Gastaldi i me diuen que eh, l'operació ha de manera sensacional, però més enllà d'això, la realitat, el que es diu hores d'ara, el que es diu hores d'ara, és que eh, el València, segons les informacions que tenim, no va a manejar pesa en estos 26 minuts i mig ja que resten. Avui, per tant, allargarem una miqueta el programa, en lloc de les 12, 12 i 5, per a eh, cerciorar que no hi ha hagut cap moviment a última hora en eh, el València Club de Futbol, en este cas, en el llevant, del qual també estem pendents. Per cert, recordar-vos, tornem amb l'hora i mitja, precisament d'així una setmana. Dilluns vinent ja entrem en una i mitja de programa, en el habitual Esports 97 nit, amb esta primera mitja hora informativa i la segona hora, la de la tertúlia. 11 i 35, què ha passat en el dia d'avui? Encara que encara poden passar moltes coses, però què ha passat en el dia d'avui? Us ho anem a resumir en estes 5 fotos. Es tanca el mercat i la previsió que hi havia de València ha votat pels aires després de la sorpresiva i greu lesió de Matthew Ryan, que estarà de 4 a 6 setmanes fora dels terrenys de joc. Abdenur presentat este matí a Mestalla ha aparegut el nou capo de la defensa del València, qui ha comentat que va ser molt important la telefonada de Nuno durant la negociació per a parar amb ell. Són y eh, el tuvo una llamada de Nuno, eh, le comentó eh, que tenían un, buen proyecto y que aquí él podría progresar y, ser mejor. Y Nuno cuestionad, fortamen en el día de d'ahir, la presidenta Leijuna ha comentat que cal animar per a poder tornar a fer una bona temporada. Uh, last night game. Hemos tenido muy buena temporada y esperamos también tenerla este año. Entonces vamos todos a apoyar al equipo. Mariño sí, Nagatomo no. Al llevarse le escapa la contratación del japonés y llega la del porter y a asegura asegura que ya no va a benejar pesa en los minus que resten de mercado. L'ala pivot Luke Sigma serà presentat a la una més en una de les tendes d'un dels patrocinadors oficials del club. Les 11 de la nit i 37 minuts, nit d'acabar el de tancar el mercat. Ho diu una argentina. Se cierra el libro de passes. Anem a veure si hi ha passes o no hi ha passes. Vos ho contem en el dia d'avui, així a Esports, 97 nit, en la 97.7 ràdio. cuántos grados crees que estamos? Por lo menos a 42. ¡Qué agustitos está, eh! Pues sí, la verdad. Este verano, el calor no irá contigo. Ven a tu servicio posventa Pelló y te haremos una revisión del sistema de climatización gratis. Servicio posventa Pelló. Juntos, llevamos tu Pelló más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peyote en Torrent Silla. Los libros, los zapatos y, el chándal. Y encima también necesito un portátil. No le des más vueltas. Para la vuelta al cole, escoge Milar. Escoge el mejor precio. En Milar, ahora un portátil HP por solo 279 euros con antivirus gratis y 12 meses sin intereses. Milar, haciendo grandes ofertas, somos los primeros. Sports 97 NIT, el teu equip, la Tegua radio. 11 de la nit i 38 minuts. A hores d'ara jo sé que el que estàveu esperant, <clears throat> perquè també una miqueta ho esperem tots, és que és que demà li digueren eh, el València està a punt, tancant o negociant o accelerant gestions. A hores d'ara, les informacions que tenim, la realitat, i pot que el club estiga duent algo a terme, no sapigant, però la informació que tenim és que eh, se queda ja tot com està i que València en un principi no va eh, a eh, incloure més variacions en la seva plantilla. Ahir vos comentàvem, perquè era informació que havíem pogut treballar <clears throat> el mateix dissabte, entre altres, eh, en Paterna, quan anàvem a veure al filial, al València-Mestalla, és que el València buscava un jugador de banda, se vislumbrava la possible sessió de Zagaria Bacali, eh, que a més eh, sé que al València li havia arribat alguna oferta d'alguna primera divisió que el volia cedit, i també eh, que el club intentava buscar-li Isida a un dels dos porters. Ve a Joel un traspàs, o una sessió, fonamentalment un traspàs, o ve a Jaume una sessió perquè s'entén que Jaume és el porter de futur del València Club de Futbol, Jaume Domènech, el Gadalminara. Bueno, pues, la vida a voltes té camins inesperats i les coses canvien de la nit al matí. Tant com que este migdia el València informava que Matthew Ryan, el porter australià del València, s'ha trencat el eh, menisc i, per tant, estarà de 4 a 6 setmanes de baixa. Operat esta vesprada en la clínica 9 d'octubre per el doctor Enrique Gastaldi i tot el seu fantàstic equip ens comenten que l'operació ha eixit perfectament, però esta història, Sala Folgado, què tal? Molt bona nit. Què tal, Manolo? Buenas. Se les toca totalment la previsió que hi havia en un principi el dissabte en el València a l'hora d'intentar millorar la plantilla. Que se, que se sí, perquè el València, ja ho contarem ahir, en la sintonia d'Esports 97 el, el partit, tenia en ment si tot eh, finalment eh, quallava i si bueno, pues, eh, l'operació que, que pretenia el conjunt de Mestalla funcionava, la idea era la de vendre, eh, traspassar a Joel i quedar-se amb Jaume com a tercer reporter, per darrere de Matiu Ryan i, evidentment, també per darrere de Diego Alves, que continua eh, amb el seu procés de recuperació. Este matí, Manu, al voltant mm. de les 2 i 20 aproximadament, a tots ens eh, alarmava perquè es pillava per sorpresa el par mèdic del València, el comunicat oficial en el que informava que Matiu Ni, Ryan... Ningú, perquè ves, ningú. tu després estigués baix amb la resta de companys d'altres ràdios no. que feu la zona mixta i ningú comentava, heu vist com se... A vegades passa, escolta, escolta, heu vist que s'ha retirat fulano de tal duent-se la mà? A vegades passa, oh, pues vine una mà en el counter, preguntes mm. tal, però ningú se va assabentar. Sí, passava totalment desapercebuda la lesió de Matiu Ryan, que va acabar el partit sense que en principi ens fera sospitar que tenia una molèstia i a la fi, bueno, pues ese par mèdic ja alertava de que el futbolista de forma immediata passava pel quiròfan. Així que este migdia com acabes de comentar, ha sigut eh, operat en el 9 d'octubre per part de l'equip d'Enrique Gastaldi, artroscòpia per a solucionar problemes en el menisc dret, tot eh, de forma satisfactori, ha transcorregut eixa, eixa operació, període, termini de baixa, el València no confirma, Manolo, però entre 4 i 6 setmanes. Per tant, Manolo, l'operació de traspassar eh, Joel queda eh, bloquejada, hores d'ara el València, està en les mans de Joel i en les mans de Jaume. Un dels dos defensarà la porteria del conjunt de Mestalla en la tornada de la, de la Lliga. Bueno, pues sí, eh, eh, Ara falta per saber qui va ser eh, qui jugue. Tot perquè, apunta. Perquè el València també ha descartat uh mhm. -huh. la possibilitat d'incorporar un altre porter al mercat. En un moment donat, esta vesprada, eh, i me conten que també dins del club s'ha proposat la possibilitat de... Eh, què fem? Eh, anem a per un altre porter o no? Finalment s'ha descartat aquesta possibilitat. Durant la vesprada ha vingut... Perquè en futbol no se dona aquesta circumstància que se dona en bàsquet, de firmar eh, un, un jugador per, per un, un temps... Per un, un temps, temporero, que, juga en bàsquet. Haguera sigut lo ideal, però això en futbol no, no funciona. Bueno, eh, i a més a més, eh, durant tota l'esplà també ha vingut sonant un nom fort, un nom que eh, també va sonar al principi de l'estiu, Salvatore Sirigu, el porter italià del PSG, en el qual pues, eh, sembla que el València demanaria una sessió però que el PSG, cas de desfer-se del porter italià, el que volia era un traspàs. Per tant, eh, rumor que queda descartat ara en 18 minuts igual abans entrarà un comunicat dient que ha fitxat a Sirigu i me la menge i de seguida deixen en Twitter a pegar-me guantals que això ara està, eh, ara està molt de moda però la realitat és que eh, el València desestima tota aquesta, eh, tota aquesta situació i si més no per tal de no tindrem massa fitxes lliures. Salva també descarta el fet d'apuntar de, eh, des, eh, <clears throat> o d'incorporar un futbolista sí. d'atac, fonamentalment de banda, però un futbolista d'atac. Sí, i no ho ha publicitat, no ho ha fet oficial encara el València, sí que ho ha fet el llevant d'Unió Esportiva fa uns minuts, que ha dit que amb la incorporació de Diego Mariño i l'eixida de, Jackson, de, de Jason perdó, cap a l'Albacete tancava eh, per el, de forma definitiva el mercat de fitxatges en el dia d'avui. El València no ha fet oficial que efectivament no va fer cap tipus d'operació encara en els minuts que resten, resta apenes pues, 16 minuts per a que es tanqui el mercat, però la informació que tenim és que el València Marano no va manejar-se en el mercat. Altra cosa és que evidentment eh, a tots ens enganyen i es maneja el club de, de Mestalla, però bueno, ens queda un quart d'hora per eixir de dubtes, però en principi cap operació en el València. Eh, en el València neguen tot. Preguntes de, hola, aneu a... No, no fa falta ni que digues nom, val? Durant l'espada ha sonat Sirigu noms d'atac durant la vesprada ha sonat Ander Herrera encara que jo quan m'has aventat el preu mm, me semblava una pel·lícula de Disney tu saps el que passa quan veus una pel·lícula de Disney que el veus, esto molt bonico però saps que és mentira pues lo mateix, era una pel·li de Disney i també en l'última hora i mitja des de Madrid, en algun mitjà de Madrid apunten novament a Cherisev mireu, jo vos torno a dir que ja vos contava ahir quan se pregunta el dissabte que si tingui que preguntar per Xerixef eh, no mos va dir que era el primer de la llista però sí se, se mos va dir que s'anava a intentar altra cosa és que s'ha intentat i la cosa ha caigut o altra cosa és que el Madrid se'l vulgui llevar damunt i Mendes encara puga fer mos queden 13 minuts de Galeries Mendes Galeria Mendes té 13 minuts per intentar les últimes operacions. Imagina't, tindrà un mòbil d'aixos connectat a un grup electrógeno para que no se li caiga. <laughs> El folgador, te l'imagines? A la bateria del cotxe. Eh, a la bateria del cotxe, en dos pinces, <laughs> eh, perquè ha de ser aixina la cosa. Però a hores la, la realitat és que eh, la informació que tenim és que la plantilla de València no se va a manejar, no van haver altes i baixes, falta que ho diguem per a que el club ens sorprega. Tenim que fer una pausa per la publicitat, encara hem de parar de moltes més coses. En el cas s'ha menejat, no per al València, però s'ha menejat per al resta de clubs. Ara després me contes... Vale. En, un resum. En primera, que és el més destacat, sí. i també estem en Abdenur, i que este matí, i l'Eijun cap a este matí, moltes més coses, vinga. ¿A cuántos grados crees que estamos? Por lo menos a 42. Oh, ¡Qué agustitos está, eh! Pues sí, la verdad. Este verano, el calor no irá contigo. Ven a tu servicio posventa Peugeot y te haremos una revisión del sistema de climatización gratis. Servicio posventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent Silla. Los libros, los zapatos y, el chándal. Y encima también necesita un portátil. No le des más vueltas. Para la vuelta al cole, escoge Milar. Escoge el mejor precio. En Milar, ahora un portátil HP por solo 279 euros con antivirus gratis y 12 meses sin intereses. Milar, haciendo grandes ofertas, somos los primeros. Si te agrada el sport, esta es la Teguasita cita Sports Sports 97 NIT, el teu equip, la tegua radio. 11 de la nit i 46 minuts. Com dèiem, la notícia que canvia tot el panorama de mercat és la lesió de Matthew Ryan. Eh, menís de 4 a 6 setmanes i li canvia tot el panorama al València Club de Futbol. A més a més, eh, a les d'ara el València ha de plantejar-se salvar si Joel o si Jaume. Ahir, Joel fora de convocatòria. Eh, per tant... La idea era la de cedir o vendre, fonamentalment vendre, traspassar a, a Joel. Però a hores d'ara... A hores d'ara aquesta operació queda eh, pràcticament, no, pràcticament no, queda parada perquè se... només tens dos porters. I se troben que ha de confiar sí. un dels dos sí, sí, sí. i tots els tirs, tots els tirs apunten a Jaume Domènech, a Catalmenara. Bueno, ahí decidirà, entenc, José Manuel Ocho Torena, encara que l'última paraula la tindrà eh, Nuno, respecte a qui ocuparà... Que va ser porter i també tindrà sí, no, no, clar, respecte a qui ocuparà la, la porteria en la tornada de, de la Lliga. Mm, jo dubte que el València li dona la porteria a Jaume, però també és cert que Joel, jo ho saben els tècnics, la passada campanya pues no va estar al nivell que tots esperàvem. Així que, Manolo, la gran, el gran dubte de la pròxima setmana serà conèixer la identitat del porter que jugarà en la tornada de, de la Lliga. Serà Jaume? Serà Joel? No, no hi ha una altra ja. Bueno, pues eh, yo ahora que, veure, eh, vos buen hem preguntat en el, en el de hoy. Eh? La gente te clara, eh? eh? La gente te clara. en el Twitter del programa le han preguntat això, després de la situació donada en el dia hoy, qui pensaven que era el eh, porter que havia de jugar o, o per què apostarien ells, eh, tenint en compte la lesió del mateix eh, Matthew Ryan i la veritat és que la gent no ha donat eh, massa temps a, o, o massa eh, dubte eh, els números són aclaparadors en favor de, de Jaume Salva, que és el porter que més eh, interessa o que més agrada al eh, conjunt de, o a l'afició de València. Sí, sí, la Txema Manolo se pronuncia obertament en favor de que siga eh, Jaume qui ocupe la porteria del conjunt de Mestalla uh -huh. en, en la tornada de, de la Lliga. Bueno, pues, eh, hi haurà que estar, per tant, molt pendents d'aquesta situació eh, i d'un... Eh, eh, marcador aclaparador en favor de Jaume. Eh, vos demanàvem directament la pregunta davant el nou escenari amb la lesió de Ryan. Vos preguntem qui penseu que ha de jugar, Joel o Jaume. Joel retuit, Jaume favorit. 12 retuits per a Joel, 278 per a Jaume. Crec que no hi ha massa dubte. Pues ho tenen clar. Ho claro, tan Tancant el tema de la portería. Rápidamente, Folgado, de mercat i de última hora, ya me contes? Pues de mercado... Está de Gea, que están todos que no... Mm, está de Gea ya en el, eh. en el Madrid <laughs> y está eh, Keylor Navas en el, Manchester United. es saber dir, que... Diuen que encara no n'hi ha oficial, eh? Oh, atención del tema. Bueno, ya, bueno entre clubs, entre 12 y 15 kilos, Keylor al United i també acord per eh, De Gea 30 milions d'euros Sergio De Gea li costa al Real Madrid l'empaste de la porteria en el Real Madrid també en l'estiu ha sigut d'aquella manera però al final pues, eh, De Gea al Madrid Keylor Navas al United Raúl García encara que la informació és d'ahir firma per l'Atlètic Club de Bilbao se'n va de l'Atlètic de Madrid Joaquín és futbolista del Betis, uh -huh. s'ha mhm. produït un efecte carambola esta vesprada perquè eh, Kuban Blasikowski firmava des del Dortmund cap a la Fiorentina, això provocava l'eixida de, de Joaquín cap al conjunt del Betis. El Rayo Vallecano, que també se reforça amb un ex del València com Pablo Hernández. I amb Pablo ex... Hernández se va al Rayo. I amb un ex del Levante Unió Esportiva, també, I també, del, València. també ex del Mestalla, com ja ho sé, com Javi <laughs> Guerra, Adrián López, ex del Depor, Atleti de Madrid, estava en el Porto, ha firmat també pel Villarreal. El Villarreal, mm. per tant, també, quan anunciava aquesta contractació, desestimava la incorporació de Dimitri Xerisev. I més o menys, Pape Diop, finalment, Manolo, firma per l'Espanyol, se queda l'Espanyol, no, is, no, no cedit cap a la Unió Deportiva Las eh, Palmas. Estepovic, davanter, que arriba des del Celtic, reforça al Getafe, Jairovic, Bosnia, cedit pel Werder Bremen, nou jugador del Eibar, John Córdoba, sent del Granada, i va jugar en el Mainz, Mastour, futbolista del Milan, arriba cedit al Màlaga, se parla molt bé d'este futbolista que ha incorporat el, el Màlaga, i més o menys, Manolo, pues el més destacat del, del mercat en el dia d'avui. De, bueno, Casemiro renovat fins 2011, amb el Real Madrid, el central Andreoli cedit al Sevilla per l'Inter de Milà per una temporada i Valdés, que estava a punt de tornar al futbol i que se n'anava cap a Turquia, de mm -hmm. moment no té eh, destinació i se li acaba el, el temps. Chicharito Hernández se n'ha anat cap al Leverkusen, ho feia públic el Leverkusen a primera hora de la vesprada, i una informació d'un futbolista que s'enfrontava al València amb, amb la samarreta del Mónaco la setmana passada, uh -huh. Antoni Martial, futbolista que a mi personalment me va tornar loco l'altre dia. Sí, però no per a pagar el que han pagat. S'ha pagat caríssim, 80 quilos ha pagat el United per eh, Martial, en que és una... En perdó de la paraula que se podia hores, és la piuà de l'any. És una barbaritat. <laughs> és la piuà de l'any. Draxler, Manolo, parlant d'altra piuà, eh? recordaràs que eh, De Bruyne Le va a costar carísima al City, vais a ir desde el Wolfsburgo. Bueno, pues ya te sustituye el Wolfsburgo, el Wolfsburg, que ficha a eh, Drasler para a próximas próximas temporadas. temporadas. Y bueno, supongo que así a los próximos minutos... de de oficializar así lo de Joaquín Sánchez. Arribarà alguna coseta, pero... Torna bueno. el tercer morado. sí, sí, cap al Betis, eh, en todo el cariño, eh? Escolta, que es un tío fantástico, para que per la seva fisonomia, eh, és una miqueta... Si tu el xuntes en els morancos, no desentona. Sembla un germà, sí, bueno. <laughs> el tercer moranco. 11 <laughs> i 52. Ha estat este matí en la presentació de Aymen Abdenur, el Senyor. tunisià. He trobat una... Demana a veure si, si la puja a Twitter. <clears throat> He trobat una samarreta jo de la selecció de Tunisia que tinc sí? per casa. No te la poses? Sí, senyor. Va te la poses. Correcte. Li tens un aire també a Abdenur. Sí, gràcies. Sí, sí, sí, sí, de sí. Fast and the Furious. Fast and Furious. Correcte. Eh, Dominic Toretto, <clears throat> Aymen Abdenur, este matí matí en l'estadi de Mestalla, sala de premsa, sí. per a ser presentat. Ja va gent en cua en l'avinguda de Suècia davant d'unes portes de l'estadi. No és la bogeria de Negredo de l'any passat, de 7.000. No però resulta molt cridar el que sempre passa en l'afició del València. Ah. no, acaba un partit, la gent se va molt cremada a casa. <laughs> I la nit següent, l'endemà està, està fent cua per a veure a, Abdenur. A tope per ell. Entre 1.500 i 1.800 persones avui en la grada de tribuna de Mestalla per a veure Abdenur. Abans passava per sala de premsa, en la presència, evidentment, d'un traductor i de la presidenta del Consell d'Administració, Lai Hun, i pues, se pronunciava les seves primeres paraules com a futbolista del conjunt de Mestalla. Explica per què agarra el dorsal de Otamendi, Manolo, y no te resabore a mm, Otamendi. bien Manchester City, euh, Otamendi. Eh, comenta el jugador que conoce bien el, eh, a Otamendi y que le desea mucha suerte en su nuevo club. Eh, asimismo, indica que cogió el dorsal número 23 porque lo quería antes de, esta circunstancia, porque es el número que llevaba en su primer club, el que cogió en su club de formación, el que cogió cuando llegó a Toulouse eh, y que cuando llegó al Mónaco él también quería el número 23, pero lo tenía otro, otro jugador y aquí ha tenido la suerte de que estaba libre y por eso lo ha cogido. pero libre y chance pues agarra el dorsal de Otamendi el él portaba desde Chiquet no te resaborean Otamendi. Mhm. Abdenur reconegut que qui el, banco el va a convencer Para a firmar el Valencia no va a ser Méndez, no va a ser Lim, va a ser Nuno. Ok, comenta el jugador que cuando estaban en la oficina eh, negociando, estaba el, los presidentes, el propietario del club, y eh, tuvo una llamada de Nuno eh, le comentó eh, que tenían un, buen proyecto y que aquí eh, él podría progresar y, ser mejor. él le dijo que, perfecto. Hablaron bastante y, Nuno le comentó que juntos harían una, buena temporada y entonces el joven le respondió, ok, mañana voy para allá. A le li a a Manolo, ya ja va de ser, en les ofertes? Ell sonava com a futbolista, però estava a la del, del Barça, en del Chelsea, del United, de la Juve en, Italia. Itàlia. Li hem preguntat per les ofertes, ha reconegut que els agents estigueren de, de tour, de torner, però bueno, en el colo caben, pero no ha parlat de clubs. L'année dernière, moi et mes ex-coéquipiers à Monaco, on a fait une grande saison ensemble. On okay. Eh, comenta que el año pasado eh, pues el Mónaco hizo una gran temporada, estuvieron muy fuertes tanto en Champions League como en el Campeonato Nacional Francés y es normal que haya interés por los jugadores del Mónaco, entre ellos él. Sus agentes han viajado a Barcelona, a Londres, a Italia, pero finalmente él está aquí y está muy contento por ello. Les paraules d'Aimben <clears throat> Abdenur, el futbolista del València Club de Futbol, el 9 dorsal 23, La Roca de Fast and the Furious, Dominic Toretto, com li diu <laughs> Salva Folgado... Eh, Salva, a més ha parlat la presidenta per a demanar algo de, de calma. De calma i de tranquil·litat. Ha pres ja la, la paraula en primer lloc abans de que parlarà eh, Abdenur i el missatge de l'Aijun Es de calma, de tranquilidad, de confianza en la plantilla, de mana, que encara no se critique o no se cuestione el rendimiento del equipo. last night game hemos tenido muy buena temporada y esperamos también tenerla este año. Entonces vamos todos a apoyar al equipo, a los jugadores y yo creo que tenemos un equipo muy joven, un equipo que además va a ser muy autocrítico un equipo que no va a huir de los problemas. Yo creo que todos tenemos que estar ahí apoyándolo y estando con ellos, sobre todo cuando los resultados no son buenos. Yo creo que todo el ánimo va a ser, todo el ánimo que reciban va a contar mucho, va a ser muy valioso para ellos. Y yo creo que cualquier crítica que demos les va a afectar diez veces más los que nos apoyan. eh, estén ahí. Espero que estén todos ahí, porque va a ser una temporada dura, muy competitiva. Temporada dura, competitiva, que tots estiguen amb l'equip que, que apoyen. En un fragment anterior, Manolo de Veu també ha reconegut la Ijun que ahir ella va ser decepcionada de l'estadi. És, la seva primera, és la seva primera declaració. A mi me va decebre l'equip eh, a nit i a més va dir jo tenia dipositades grans esperances en l'equip però ahir va fallar. Ho ha reconegut sense cap tipus de problema la, la Per tant, a mi el discurs este matí de, de la eh, no m'ha desagradat. Perfecte, 11 i 58. Eh, L'equip torna demà a les 9 i mitja a entrenar. Sí, quadre perquè falten un fum de futbolistes. Manolo, no, està, no estarà Mustafi, no estarà Fegulí, no estarà eh, Abdenur, que se'n va concentrat amb la selecció de, de Tunísia, no estarà Paco Alcácer, que se'n va amb la selecció espanyola. En definitiva, Manolo, la diàspora habitual en eh, setmana de compromisos per a les diferents seleccions eh, nacionals. Demà, si la farem un, un repasset Pero en cuadro en esta semana a Paterna. Muy Pausa, Pausa, que tornemos. ¿A cuántos grados crees que estamos? Por lo menos a 42. ¡Qué agustitos está, eh! Pues sí, la verdad. Este verano, el calor no irá contigo. Ven a tu servicio posventa Peugeot y te haremos una revisión del sistema de climatización gratis. Servicio posventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. 11 i 59, avui anem a aguantar uns minutets més perquè, uh mhm. -huh. per, per allò que sí, el mercat donarà alguna bomba, que sembla que no, de fet no està ni tancat lo de De Gea. Suposa que se farà oficial en, en uns segons, però de moment no, no, no de moment, no, pues no, queden, queden, queden 29 segons per a que sigui sí, oficial. Pues no s'ha Salva, ni el, eh, Keylor. En el, en el, el Keylor pot ser demà, perquè està demà a les 7 eh, en ja, Anglaterra. En eh, Anglaterra està obert eh, el mercat. Correcte, en sí. el Levant, amb la contractació de Diego Marinho i la no contractació de Nagatomo, tanquen la plantilla. Sí, plantilla tancada, Nagatomo finalment no, no ha arribat, Diego Marinho eh, sí, i plantilla tancada. Esta vesprada... Eh, eh, Jason, futbolista del filial, se n'ha cedit cap al Albacete. I amb aquests moviments, Manolo, pues, el llevant d'Unió Esportiva tampoc se manejat massa en la jornada o en el dia d'avui. Bueno, pues és la situació d'un llevant d'Unió Esportiva, que es queda amb el que té, que en un principi sembla que podia vendre algun futbolista més, Salva, eh, creus que hi havia alguna línia que podia haver tingut eh, més recolzament, més reforç? Sobretot, Manol, llevant el que volia també era eh, traure més eh,